Тоді на швидку зняв з обличчя невидиму паутину і щодуху вайнув. Жак Антуан з Булатом насили його не здогнали. Незабаром француз відстав, не годен змагатися з лижниками, а норвежик з українцем бігли ще довгих 20 хвилин, доки пересвідчили, що їхні зусилля марні. На якусь мить вони чітко побачили собачий запряг і людину за нартами. Але потім усе знову злилося в тоненький чорний пунктир, який несподівано відокремився від землі і почав здійматися вгору. Булат і Тур поставали і скинули капюшони з мокрих лобів. Черговий жарт. Антарктиди, сказав Тур, хрипко сапаючи. До горла Булатові підкотився нудний клубок, а химера танула й танула над обрієм, аж доки розчинилась у прозорій млі. Коли вони повернулися до гурту, про дальшу подорож уже не йшлося. Булат бачив, що жодна сила не спроможна підняти людей. Нансен раніше ніж завжди розділив кілограмову бляшанку собачого пемікану на 15 порцій, і в гід пішли жеребки. Загальний розпад могла перебити тільки їжа. Сьогодні знову ночували тісним клубком, віддавши другий намет собакам, але заснути довго не могли. Перед очима нещасних полярників стояв дивний привид який їх поманив за собою і так несподівано зник. Вистромивши з мішка голову, Жак Антуан гарячкував. Міражі такими правдивими не бувають. Ну, хай провиділися мені. Але ж і ви всі його бачили. Їм просто не доводилося спостерігати міражів, озвався африканець. А я в Калахарі їх набачився досхочу джентльмени. В тому річ міраж однаково видно всім людям. Одного разу бачив я двох жирафів, що зналися за левами. Згадка про пустелі навернула естраду до думки про відчий дім, і він розповідав мішку своєму пожильцеві Раймонові. Який же я був у дитинстві дурний. Мене завжди дратувало. Коли в Амбаркасьйоні починався сухий сезон, сонце там у нас почав безжально. Вранці ще з ліжка чув, як наша сусідка, донья Тереса де Сан Мартін, гукає з веранди до моєї мами. Доброго ранку вам, сеньора Естрада. Сьогодні знову буде спекотний день. Хай рятує нас Діва Марія. А мама відповідає доньї Тересі де Сан Мартін. Ваша правда. Вже зараз пече, а ще буде в полудень. Охохой, дон'є Тересо. Який я був дурний. Коли би це зараз такого нашого сонечка, щасливішого за мене в світі не було б. 24 березня. Я слухав жидотінні естради в моєму мішку, а перед очима стояла наша брюссельська вулиця. В кінці березня на газоні біля кінотеатру вже зеленіє трава. Очі страшенно скучили за зеленим кольором. Сьогодні мало не спалахнула голодна війна. Цей голод доводить мене до шалу. Якби не довгоносий французик Жак Антуан Мерсьє, невідомо, що усе це вивелося б і до чого призвело. Тепер аж наче трохи соромно мов першим ладом був кинутися у бій. Розділ одинадцятий. По обіді наступного дня за сім хвилин до другої, коли сонце визирнуло з поза міської смужки хмар, у якій ховалося від самого ранку, хтось несамовито закричав Щогла? Гляньте туди.